nutrauk visas grandinės, visas grandinės. Nutrauki visas grandinės. Šlovė viešpačiui. Šį vakarą jums atėjus į bažnyčią tikiuosi, kad kiekviena grandinė bus nutraukta prieš jums išeinant iš bažnyčios. Amen. Talaminais Dievas iš tiesų gera būti ir vėl Dievo namuose. Dėl laiminais Dievas. Atsiverskime šį vakarą Mato 10.37. Girdėjau, kad turėjote gerus susirinkimus, kol manęs nebuvo. Dėl to visuomet pastoris gerai jaučiasi, kai žino, kad avis yra pamaitintos, ir palaimintos ir gauna naudą iš to, kad ateina į bažnyčią. Mato 10 skyrius 37 eilutė. Norėčiau šį vakarą kalbėti jums tema Dievo baimingas žmogus ir kryžius. Dievo baimingas žmogus ir kryžius. Kas iš jūsų tiki, kad jums reikia kryžiaus? Kaip galvojate, kurio kryžiaus jums reikia? Mm. Kai kurie iš jūsų nesate įsitikinę. Būsite įsitikinę susirinkimo pabaigoje tikrai. Pirmą kartą, kai kryžius yra paminėtas Naujajame testamente, Jėzus paminė jį pirmą kartą mato dešimtame skyriuje. Tai yra Jėzaus žodžiai. 37 eilutė 10 skyriaus. Kas myli tėvą ar motiną labiau už mane, tas nevertas manęs. Ir kas myli sūnų ar dukterį labiau už mane, tas nevertas manęs. Ir kas neima savo kryžiaus. Čia Jėzus faktiškai pamini mūsų kryžių prieš paminėdama savąjį. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, tas nevertas manęs. Palenkime mūsų galvas drauge. Viešpatie Jėzau, mes dėkojame tau šį vakarą už tavo brangius žodžius. Esame dėkingi, kad galime būti kartu susirinkę šį vakarą Dievo namuose. Dėkojame tau, tėve, už tavo akivaizdą, kur yra mūsų tarpe. Ačiū tau viešpatie Jėzau už didįjį aplankymą, kurį tu mums suteikiai paskutinėmis dienomis. Tavo akivaizdoje esame tokie dėkingi ir tiesiog branginame, vertiname tai, kad esame užbaigiamosiose pagonių istorijos valandose. Žinome, kad liko tik nedaug saulėlydžių, tik nedaug įvykių te liko, galbūt dar keli žmonės tik turi atsiversti ir viskas bus užbaigta. E, prisikėlimas bus pašauktas, paėmimas įeis į paskutinėje fazę ir mes paliksime šį šetono pragarą. Ir mes esame tokie dėkingi viešpatė tau, kad tu suteikiai mums žinę, pasiruošimo kad paruoštumei mus šiai valandai. Tegul mes paimsume šį žodį, kurį tu mums davė ir būsime pasiruošę viešpatė, tegul mes būsime ta Elijo bažnyčia, kuri bus pašaukta iš čia, pakviesta ugnimi. Suteiktai tėvė Jėzaus vardu. Ir šventieji pasakė, te laiminais Dievas galite sėstis. Kas neima savo kryžiaus, Aš norėčiau šį vakarą pasidalinti su jumis istoriją, kad jūs galėtumėte suvokti aplinkybės, kokiuose buvo tie žmonės gyvenę Jėzaus dienomis maždaug 29, 30, 31 metais po Kristaus gimimo. Jeigu jūs būtumėte gyvenę tomis dienomis ir būtumėte išgirdę žodį kryžius, paminėta išlaisvintojo, Ir vien tik pagalvoti, ką tai būtų reiškia jums, kai tuomet buvo ta mąstysena, kurią jie turėjo tų dienų. Kai žmonės būdavo pasmerkiami nukryžiavimui, bausmės dalis buvo tokia, kad jie turėjo nešti kryžių, ant kurio turėjęs mirti, turėjo patys nunešti kryžių į tą vietą, bausmės atlikimo. Nešti būdavo sunku, tai buvo gėdinga, tai būdavo jausmų išbandymas, tai būdavo papildoma bausmės dalis. Taigi nešti kryžių tai yra perkeltinė frazė, kurią viešpats Jėzus pasirinko pavartoti tam, kad parodytų, kokia yra tikra mokinystė. Taigi šiomis dienomis turime daug pamokslavimo apie kryžių, bet e, daugiausiai iš to, ką aš perskaitau krikščioniškose žurnaluose ir panašiai, yra pateikiamas tik tai vien pusės kryžiaus pamokslavimas. Ir yra pamokslavimo būtent tik tai apie Kristaus kryžių. Ir faktiškai viskas susiveda į tai, kad e, jie pamokslauja apie tai, ką Jėzus jau padarė ir tau faktiškai nieko nereikia daryti, tau nereikia gyventi tam tikrų būdų, tau nereikia nieko atsisakyti, tau nereikia savo gyvenimą gyventi pagal žodį. Bet ar iš tiesų tai yra kryžiaus evangelija, ar tai yra iškreiptų proto evangelija, tų, kurie tai pamokslauja? Na, aš nesakau, kad žmonės nepamokslauja apie kryžių, bet aš sakau, kad jie pamokslauja tai iš iškreiptos perspektyvos. Man nereikalinga iškreipta kita perspektyva. Aš noriu kryžiaus perspektyvos iš žodžio. Taigi, mūsų kryžiaus nešimas nereiškia to, ką mes padarome kaip problemą ar sunkumą savo. Dauguma žmonių išgyvena įvairius dalykus gyvenime ir visgi jie nori viską, kaip krikščionys aš dabar sakau, nori pavadinti viską, su kuo jie susiduria, kryžiumi. Jie negali apmokėti sąskaitų, jie negali sudėti, jie ten apmokėjimą už namus pliusuoja, už kitas sąskaitas, viską supliusuoja, sudeda ir galų gale žiūri, kad neužtenka jam pinigų. Nevadinkite to kryžiumi, jeigu nepabaigėte mokyklos ir nemokote skaičiuoti. Na, nevadinkite to kryžiumi, tai, tai nėra kryžius. Tai nėra išbandymas, per kurį einate. Jeigu turite tokį pyktį, susierzinimą ir jūs negalite susitvardyti, kalbate blogus dalykus, o aš nešu šį savo charakterio kryžių, tai, tai neturi nieko bendro su kryžiaus nešimu. Vardan Kristaus, tai neturi nieko bendro su kryžiaus nešimu. Tai, kad turite ilgą liežuvį ir neturite pakankamai išminties, kad žinotumėte, kaip kontroliuoti savo liežuvį. Nevadinkite to kryžiumi, nes kai kurie iš jūsų publikuojate nemokšiškus dalykus Facebook'e ir tai nėra kryžius, tai turėtų būti priskirta jūsų nemokšiškumui. Alio, kryžius yra kažkas, ką Dievas jums duoda. Ir daugumai iš jūsų Dievas net neleistų būti Facebook'e, nes kai kurie žmonės, naudodamėsi Facebook'u, pavirsta neišmanėliais, jie neturi pakankamai nuovokos, kad naudotųsi juo. Šlavė Dievui, pastorius sugrįžo į namus. Amen. Ir dauguma iš tokių dalykų neturi nieko bendro su kryžiumi. Ir daug dalykų, per kuriuos mes praeiname, yra mūsų pačių sukelti. Jie neturi nieko bendro su Evangelija, su buvimu Dievo vaiku, o ekonomika bloga. Visi mieste tau tą patį gali pasakyti, o mokesčiai aukšti, ten e, sveikatos sistema bloga, medicinos Tai yra susijęs su ekonomika ir su senatu ir kongresu, kurį mes turime, ir tai susijęs su tauta, kurioje mes gyvename. Tai neturi nieko bendro su Kristaus kryžiumi. O, žmogau, leistau pasakyti, mano kraujo spaudimas labai aukštas. Na, jeigu tu valgai daug suraus maisto, o daktaras sako, nedaryk to, nevadink to kryžiumi. Jeigu jūs turite viršsvorį, ir negalite su tuo susitvarkyti, nevadinkite to kryžiumi, tai jūsų kaltė. Na, aš turėsiu ir pamokslauti, ir amen sakyti šiandien. Draugai, jeigu mes norime įvardinti ir nešti kryžių, būkime įsitikinę, kad tai, ką mes nešame, faktiškai yra mūsų kryžius, o ne kažkas, ką mes patys sukūrėme. Jeigu tai yra kažką, ką aš ir jūs sukūrėme, ir, arba mes nu, kažką bandome patys padaryti, norime pasirodyti kitokiais, kad žmonės faktiškai pradėtų ten tyčiotis iš mūsų, e, užgaulioti, ir po to mes norime tai vardinti kaip kryžių. Tai nėra kryžius. Viešpats Jėzus nevaikštinėjo ten ir nekūrė problemų vardant to, kad tai būtų sunkumai. Ir jeigu aš ar jūs, kas tai bedarytų, jeigu mes tiesiog sakome dalykus, darome dalykus tik tam, kad būtume kitokie, keisti, kad apie mus kalbėtų, Ir jeigu mes pastoviai kūrėme problemas namuose ir bažnyčioje ir sakome, o aš nešu kryžių per tuos sunkumus, jūs nenešate kryžiaus. Jūs ne tik esate suvedžiotas, kad nešate kryžių, bet jūs ir meluojate. Jūs sakote melą, sakote, kad Jėzus yra melagis. Jūs kaltinate Jėzų Kristų už jūsų pačių kaltę suklupimus ir jūs iš savo suklupimų ir ne, padarote kryžių ir tada kaltinate Dievą už tai, per ką einate, kai dažniausiai tai yra jūsų pačių kaltė. Pamokslauk, broli Doni, šlovė viešpačiui. Taigi, paimti mūsų kryžių ir nešti, ką tai faktiškai reiškia. Na, aš to pasakysiu vieną. Mano kaimynai šalia jie turi e, ten kažkokį katiną ar dar kažkokį gyvį ten, kuris triukšmauja, ar tu meldeisi prieš persikeldamas į tą vietą, Na, aš pamaniau, kad ta vieta gražesnė už mano dabartinius namus, o tai yra tavo problema iš pat pradžių. Nevadink tokio dalyko savo kryžiumi, šlovė viešpačių pamokslautojai pamokslauja, kol išsenka, visiškai netenka jėgų, išsekina kūną į nervinį e, išsekimą įeina ir sako, tai yra jų kryžius. Brolis Brahamas pasakė, kai žmogus pamokslauja ir pamokslauja ir tiesiog išvarksta, brolis Brahamas sako, ar Dievas tai tam žmogui padaro? Sako, ne. Sako, žmogus pats pats tai padaro savo. Bet kas iš mūsų priskirsime dalykus Dievui, kurie faktiškai visiškai nesusiję su Dievu. Nesupraskite manęs klaidingai, bet ir su velniu tie dalykai yra nesusiję, nes velnės to niekada nepadarė. Faktiškai mes tai patys savo padarėme, bet mes norime priskirti tai kaip uh, mūsų kryžių, įvardinti kaip mūsų kryžių. Kas faktiškai yra įvardinama kaip krikščionių kryžius? Na, Kiekvienas kryžius bus asmeniškai pritaikytas kiekvienam individui. Tai, kas yra man Dievo duotas kryžius, galbūt jūs su tuo kryžiumi mano negalėsite pilnai susisieti ir aš galbūt su jūs iškiu, bet ko Dievas nori iš kiekvieno iš mūsų, vyrų, moterių, mergaičių, berniukų, kad mes paimtume savo kryžių ir sektume paskui jį. Taigi, jūsų klaidos, jūsų nepasisekimai, suklupimai, nemokšiškumai ir taip toliau visi šie dalykai nėra kryžius, kurį viešpats nori, kad mes neštume. Tai yra mūsų pačių suklupimai ir klaidos ir dauguma iš mūsų esame tokie e, išdidus, didžiuojamės tuo, kuo esame. Ir mes net neprašome Dievo mūsų išlaisvinti iš to, kokiais esame. Ir mums patinka kokie mes esame, kad mes net nenorime to atsisakyti. Todėl yra daug lengviau laikyti įsikibus mūsų pačių minčių ir prikabinti jas prie kryžiaus ir sakyti, aš nešu tai dėl to ir to ir to. Kai realybėje tai yra mūsų pačių suklupimai, tai yra mūsų pačių užsispyrimas, mūsų kieta širdiškumas, mūsų sukilimas ir taip toliau ir taip toliau. Bet dauguma iš mūsų tiesiog nėra pakankamai subrendę Dieve, kad pripažintų visą tai. Na, Atsistokime ir išsiskirstykime, visi eikime namo. Kryžius reiškia savęs atsižadėjimo skausmą. Išgirskite, kryžius tai savęs atsižadėjimo skausmas. Taigi kryžius, kuris liečia susierzinimą, pykti, nereiškia to, kad jūs prarandate savo savitvardą, pasakote dalykus, kurių nereikia pasakyti, po to grįžtate ir atsiprašote žmogaus ir sakote, na, tai mano kryžiaus dalis. Jūsų kryžius tvarkantis su susierzinimu pikčiu būtų tas skausmas, kai jūs atsižadate savęs, kai duodate valią savo pikčiui. Taigi, jeigu jūs geidžiate, meluojate, esate priklausomas nuo pornografijos, kas tai bebūtų, jūsų kryžius – bus ypatingai susijęs su atsižadėjimu to, kas tai bebūtų, ką jūs norite daryti. Net kartais tai gali būti dalykai, kurie nėra blogi patys iš savęs, bet tiesiog jūs per daug jais užsiemate. Žmogus, žinote, gali turėti 47 atostogas per metus. Ar tai reiškia, kad atostogos yra blogas dalykas? Ne. Jeigu tik tai kas savaitę vykstate atostogų, tuomet tai blogas dalykas. Golfo žaidimas pats iš savęs greičiausiai nėra blogas, žaidimas beisbolo, medžioklė, daug dalykų mes galime daryti ir jie patys iš savęs nėra blogi, bet jeigu tai yra viskas, apie ką mes galvojame, apie ką mes tik kalbame, tuomet tai tampa tampa kaip per daug dėmesio turintis dalykai ir tai jums yra bloga. Ir kiekvienas iš mūsų nešime savo kryžių ir kryžius tai bus tas savęs atsižadėjimo skausmas mums. Jums gali būti vienas dalykas, tau tai gali būti kitas, tau gali būti kitas dalykas, bet visa tai susivesi vieną dalyką. Ką reiškia Kristaus kryžius? Tai nebuvo vien tik tai, kad jis turėjo mūsų nuodėmės paimti. Taip, tai buvo tai, bet Kristaus kryžius uh, Tai buvo jo reikšmė tokia jungtinė buvo to, kad Dievas turėjo savo protę ne vien tik tai, kad jis paimtų mūsų nuodėmės, bet visų pirma, prieš jam nešant mūsų nuodėmės, tai turėjo būti tikra išraiška kryžiaus, ką tai reiškia iš pat pradžių, o tai buvo savęs atsižadėjimo kaina, tai ta kaina, kurią mes kiekvienas turėsime sumokėti, kad atsižadėtume, atmestume save. Tai nereiškia, kad mes turime atmesti, atsižadėti šventosios dvasios. Nešti savo kryžių nereiškia atsižadėti šventosios dvasios ir apvokti save maldos gyvenimu ar Biblijos skaitimo atžvilgiu arba įmo į bažnyčią. Kryžius nėra su to susijęs. Kryžius yra susijęs su apvogimu savęs ir tos, tai yra tas skausmas, kuris bus išreikštas jums kaip individui ir tai bus jūsų kryžius. Taigi, ir kai mes žiūrime tai, ką Jėzus pasakė apie tikrą mokinystės būdą, Matote, Jėzaus kryžius turi ryšį su mūsų išgelbėjimu, bet tai, ką mes darome su mūsų kryžiumi, yra susiję su mokinystė. Mano kryžius asmeninis visiškai nėra susiję su tuo, kad aš esu išgelbėtas, kad man yra atleista, kad tai nėra susiję su mano nuodėmėmis, kurios yra ištrintos, tai neturi nieko bendro su to, kad jūs esate atpirktas, jūsų kryžius, net apie jį net yra kalbama, kai yra kalbama apie išgelbėjimą iki kol jūs tampate išgelbėtas. Mūsų kryžius negali mums išgelbėjimo suteikti. Mūsų kryžius negali sumokėti atpirkimo kainos už mus. Mūsų kryžius nėra susijęs su to, kad mes esame išgelbėti, bet mūsų kryžius yra viskuo susijęs su mokinyste pagal Jėzaus žodžius. Ir žiūrėkite, Jėzus pasakė, kas neima savo kryžiaus, kadangi kryžius buvo duotas, tai buvo kančios simbolis. Viešpats Jėzus pasirinko tokį įvardinimą, E, kai paminėjo kryžių, tai yra kančios, bet tai nėra kentėjimas už visus dalykus. Jeigu tu kenti dėl to, kad blogai pasielgiai, tai nėra kryžius. Jeigu tu kenti dėl to, kad turi susierzinimą, pykti, arba kad esi nemalonu, širkštu, žmonės tavęs nemėgsta, nepriskirkite to kryžių. Tai visada yra susiję su jumis, kad jūs esate krikščionys. Tai pakeičia jūs. Ir tuomet jūs patirsite tą gėdos arba atmetimo faktorių dėl Kristaus poveikio jūsų gyvenime. Ir pažiūrėkite, kryžiavimas buvo paplitęs tarp egiptiečių, kartaginiečių, persų, sirų, sifų, indų, germanų ir nuo ankstyvųjų laikotarpių graikų ir romėnų tarpe. Tai vienareikšmiškai buvo laikoma siaubingiausių mirties būdu. Nepamirškite, tai yra prieš Jėzui numirštant ant kryžiaus. Taigi, tai yra tai, ką tie žmonės turėjo savo protose mintise, kai Jėzus pasakė, kad žmogus turi paimti savo kryžių ir sekti paskui mane. Romėnų tarpė pažeminimas buvo bausmės dalis. Bausmė laisviems žmonėms buvo skiriama tik niekšiškų nusikaltimų atveju. Tas kurį kryžiuodavo, būdavo išrengiamas visiškai nuogai. O po to būdavo pati siaubingiausia dalis. Žmogus būdavo paguldomas ant kankinimo vietos, jo rankos būdavo ištempiamos iš ilgai kryžiaus skirsinio ir į atvirų delnų centrą būdavo įsmėgiamos didelės plieninės vinis, kurios medinių kūjų būdavo keurai įkalamos į medį. Tuomet per kiekvieną koją atskirai, arba galimai per abi iš karto, vienai uždėtai virš kitos, kita didelė vinis būdavo įkalama per mėsą. Nepamirškite, kai Jėzus pasako, kas turi sekti mane, turi paimti savo kryžių, jeigu jūs būtumėte ten, 30 metais e, po Kristus gimimo, iš karto tai e, atsirastų jūsų mintise šie dalykai. Jeigu aš turiu būti krikščioniu, aš turiu paimti savo kryžių, patirti tą pažeminimą, gėdą, skausmą, viską, kas yra susijęs su tuo. Tam, kad aš būčiau Jėzaus sekėjo, aš turėsiu tai padaryti ir tai patirti, tos siaubingus dalykus. Na, jūs galite matyti dabar Kodėl toks pamokslavimas nėra populiarus šiomis dienomis? Kodėl? Nes yra lengvas tikėjimas. Viskas, ką tau reikia daryti, tai tik tikėti. Tiesiog priimti, ką jis padarė ant kryžiaus, o tau pačiau nieko nereikia daryti. Tai yra melas tiesiai iš pragaro gelmių. Kiekvienas krikščionis turi vaikščiojimą, dalykus, kuriuos jis turi padaryti. Šlovė viešpačiui. Aš tiesiog džiaugiuosi, kad galiu būti vienu iš jų pats. Tuomet prakeiktasis medis su gyvu žmogumi būdavo iš lėto iškeliamas ir kryžiaus galas tvirtai įtvirtinamas skylėje esančioje žemėje. Kojos būdavo šiek tiek aukščiau žemės. Taigi paveikslai, kuriuos matote Jėzaus, tai yra neteis, jie yra neteisingi pagal istoriją. Jie kabojo šiek tiek virš žemės. Jie padarydavo tai specialiai, kad žmonės galėtų prieiti ir spjauti į veidą. Jie padarydavo taip specialiai, kad šunys galėtų pribėgti ir nuplėšti nuo jų kojų uh, ir pėdų odą. Uh, Kas iš jūsų vis dar norite būti krikščionių dabar? Trys iš jūsų? O kuo kiti norite būti? Kas iš jūsų vis dar norite būti krikščionių? Pažiūrėkite, Kojos būdavo šiek tiek aukščiau žemės. Nukentėjusysis būdavo visiškai pasiekiamas rankai kiekvieno žmogaus galėjusio jam smogti. Mirtyje nukryžiavimo būdu atrodo buvo visas įmanomas skausmas, kurį galima patirti mirštant. Širpulys, vaigulys, mešlungis, troškulys, išbadėjimas, nemiga, trauma sukeliantis karštis, stablėgė, vieša gėda, ilgai besitėsiantis kankinimai, laukimo siaubas, apmirimas, neprižiūrėtų žaizdų Visi šie dalykai sukeliami iki tokio ligmens, kad būtų pakeliami, bet yra sustabdomi ties riba, kurioje kenčiantysis pajaus palengvėjimą tik prarasdamas sąmonę. Taigi, vietoj to, kad iš karto įvestų jūs į komą ir jūs prarastumėte sąmonę, kryžiavimas būdavo iš, ištirtas iki tokio ligmens, ar kad jūs būtumėte atvestas į tą artimiausią tašką prieš uh, komą, bet neįpultumėte į komą. Visas tas skausmas ir liudesys ir gėda ir pažeminimas ir nužeminimas, kai viso, visi žiūri jūs į nuogą išrenktą. Ir tai yra simbolis, kurį Jėzus pavartojo buvimo mokiniu. Kodėl jis neiškėlė 100 dolerių kupiūros ir nepasakė, kiekvienas žmogus norinti būti krikščioniu, tegu nešiojasi šias kupiūras Visi žmonės iš to pažins, kad jūs esate mano mokiniai, nes jūs turite šias kupiūras kiekvienoje kišenėje, jūs būsite palaiminti ten ir kitur. Tai yra apibrėžimas mokinystės. Galite suprasti, draugai, kodėl bus tik labai nedaugelis, kurie bus išgelbėti šiomis paskutinėmis dienomis. Dėl nenormalios kūno pozicijos kiekvienas judesys būdavo skausmingas, pažeistos venos ir suspaustos sausgislės tvinkčiojo nesiliaujamų didelių skausmų. Žaizdos dėl atviro uždegimo palaipsniui gangrenuodavo. Ar galite įsivaizduoti, tai galėdavo tęstis dienų dienas? Netgi faktiškai yra įrašai žmonių, kurie savaitėmis ant kryžiaus kab kabėdavo. O, brangus Dieve. Bet Dievo baimingas vyras apsikabin savo kryžių. Ir lygiai taip pat Dievo baiminga moteris. Ne visi krikščionys tai padarys. Bet Dievo baimingas žmogus, kurio siela yra paėmime, apkabins savo kryžių. Nepamirškite, paėmimas yra tiems, kurie yra paėmime Žmonės, kurių sielos nėra paėmime, jų kūnai niekada nebus paimti. Štai kodėl mes turime būti prikelti iš numirusiųjų šią dieną vakarinės šviesos. Per vakarinę šviesą, ta prasme. Palaipsniui gangrenuodavo. Arterijos, ypatingai galvos ir skrandžio, išsipūsdavo ir pritvingdavo per didelių kraujo kiekių Ir tuo metu, kai jie patirdavo įvairiausių kančių laipsninį suaktyvėjimą, prie to prisidėdavo nepakeliama troškulio kančia. Tokiai mirčiai buvo pasmerktas Kristus. Galiausiai, kai apmirdavo žaizdos, ten gangrenuodavo, faktiškai žmogaus mirties priežastis būdavo uždusimas – nes kai jie būdavo tokie iš, išsitempę žemyn, e, spaudimas didžiausias būdavo krūtinės lastą ir jie turėdavo kilstelėti save ant vieno arba dviejų vinių, kad galėtų įkvėpti oro. Štai kodėl žydai išrado kojų tą laužimą jie buvo šiek tiek labiau tolerantiški. Kai jie sulaužydavo žmogaus nukryžiuotojo kojas, tuomet individas daugiau nebegalėdavo kilstelėti savęs į viršų, kad įkvėpti. Ir jie sulaužydavo jų kojas ir žemesnėje kūno dalį apatinę ir tas svoris tiesiog nutemdavo žemyn ir plaučiai juose susirinkdavo skyščių sankaupą ir širdis sustodavo ir jie uždusdavo dėl savo pačių skyščių viduje sankaupos Ir Jėzus įvardina tokį simbolį kaip krikščionybė. Tai krikščionybės simbolis, jeigu žmogus seks mane, jis turi nešti savo kryžių. O, tai bent. Žiūrėkite. Nukryžiuotąjį saugojo pagal tradiciją keturių kareivių grupė su jų šimtininku, kurio pagrindinė pareiga buvo apsaugoti, kad nebūtų pavoktas kūnas. Tai buvo reikalinga dėl ilgai trunkančios mirties, kuri kartais neįvykdavo net per tris dienas, ko priežastimi būdavo palaipsninis stingimas ir išbadėjimas. Kojų laužimas buvo pradėtas naudoti būtent žydų, kad pagreitinti mirtį. Dažniausiai kūnas likdavo ant kryžiaus supūti dėl saulės ir lietaus poveikio, ar kad būtų suėstas žvėrių ir paukščių. Dėl to laidojimas buvo griežtai draudžiamas. Įdomu, Kiek iš mūsų televizijinių pamokslautojų, jeigu jie pamokslautų, tai tokiu būdu, įdomu ar sekantį mėnesį juos parodytų per televiziją. Kiek iš mūsų radio pamokslininkų, na, kiek iš mūsų pamokslautojų per internetą, per Facebooką, jeigu jie iš tiesų pamokslautojų išgelbėjimą ir mokinystę, tokiu būdu, kaip pats Jėzus sakė, nepamirškite, tai ne brolis Brahamas pasakė, tai ne Paulius, tai ne Liuteris, tai ne aš, Tai yra viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiai, jo paties. Pažvelkite ir vėl mato 10 skyrius 38 eilutė. Ir kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane. Taigi tam, kad sekti paskui jį, reiškia eiti pagal jo pavyzdį, kurį, kuriuo gyveno viešpats Jėzus Kristus būdamas čia žemėje. Ir tai buvo pavyzdys savęs atsižadėjimo. Jėzus nebuvo egoistiškas individas, jis nebuvo susitelkęs į save ir jūs negalite būti ir aš negaliu tokiu būti, jeigu mes esame tikri atsidavę krikščionys. Viskas jūsų namuose neturi būti susiję tik su jumis. Viskas šioje bažnyčioje neturėtų būti susiję tik su jumis, ta prasme, kad jūs centre esat. Viskas gyvenime neturi būti sutelkta tik į jūs. Būti krikščioniu to nereiškia. Tai bent, kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, tas nevertas manęs. Pagal Jėzaus žodžius tai reiškia daugumą taip vadinamųjų krikščionių, kad jie nėra verti Jėzaus Kristaus. Nes jie nori būti išgelbėti iš pragaro, nenori būti prarasti, bet tik nebandyk pasakyti, ką jiems daryti. Nesakyk jiems, kaip reikia gyventi, nesakyk jiems nieko, tai jų asmeninis gyvenimas ir laikyk savo nosį nekiždamas jos. Ir jie tvirtina, kad yra krikščionis. Mato 16 skyrius 24 eilutė. Tada Jėzus tarė savo mokiniams – Jei kas nori eiti paskui mane, tegul jis lepina save. Ir tegul jis būna tuo, ko nori būti pats, nes jis pats yra pats svarbiausias. Ne, tai sako mūsų kūnai. Bet tai nėra Dievo žodžiai. Tada Jėzus tarė savo mokiniams, jei kas norėjo eiti paskui mane, tai išsižada savęs ir teima savo kryžių, ne Jėzaus kryžių. Nepamirškite, mes dar nepriejome prie Jėzaus kryžiaus. Jūsų kryžius paminėtas anksčiau jo kryžiaus Evangelijoje. Todėl pamokslauti Evangeliją, nepamokslaujant mūsų kryžiaus apie mūsų kryžių, tai reiškia antikristą. Jeigu mes nepamokslavome apie mūsų kryžių, nepabrėždami skausmo, gėdos, sugėdinimo, apie kurį Jėzus pamokslavo, mes esame melagingi pranašai ir melagiai tuomet. Šlovė viešpačiui. Aš žinau, kad šiandien kryžius yra aukso simbolis, kai ant mūsų kaklo auksiniai kryželiai arba iš e, riešutmedžio kedro arba ažalo yra kryžius padaromas, mes nulakuojame gražiai tą medį e, e, ir virš veidrodžio pakabiname. Ir kryžius yra labai priimtina šiandien. Kristaus kryžius labai yra priimtina šiomis dienomis. Bet ne mūsų kryžius. O kaipgi yra su baptistais, metodistais, Dievo bažnyčia, presbetrionais, vienybininkais, liuteronais, episkopalinė bažnyčia, netgi katalikais? Ar jiems kiltų problema dėl to, kad aš pamokslauju, jog Jėzus mirė ant kryžiaus ir sumokėjo už mūsų nuodėmės? Ar nors viena iš tų išvardintų denominacijų nesutiktų su tuo teiginiu? Jos visos pagrindžia save taip vadinamai Kristaus kryžiumi ir jie pamokslavo Evangeliją dėl to, kad pamokslauja Kristaus kryžių. Kristaus Evangelijoje ne vien tik tai buvo, jis pamokslavo mano kryžių prieš pamokslaudamas apie savo kryžių. Jis pamokslavo apie jūsų kryžių prieš pamokslaudamas apie savąjį. O, o, štai prasideda ir skausmas, ar ne? O, bet mes stovėsime prie kryžiaus, prie jo kojų verksime, krokodilo ašaromis, o kaip siaubinga, o ką jie tau padarė, o Dieve pasigailė, kaip gaila, kaip gaila bet supyksime kaip širšės ant pamokslininko, kai jis pasakys, kad jūs turite kryžių taip pat savo. Verk savo ašaromis, krokodilė. Sekite, Jėzus sako, tai išsižada savęs. Taigi, išsižadėti savęs reiškia pastoviai būti sąryšyje su šventaja dvasia, kad ji tikrintų, kad karalius sėdintis širdies mūsų sostė, jis patikrina mūsų požiūrį, jis patikrina jį kasdien. Kiekvieną valandą mes turime melsis ne tik kas savaitę ar kas mėnesį, bet kiekvieną valandą aš kalbu apie žmonės pasiruošusius paėmimui. Taigi žmonės, kuriais į sielvarto periodą Kristaus kryžiaus pamokslavimas jiems yra labai labai tinkamas pamokslavimas tokios religijos, kad jums nieko nereikia daryti, jūs galite gyventi kaip tik norite, tai yra labai labai geras sielvartinis pamokslavimas. Bet jeigu jūs norite palikti šį pasaulį paėmime, ir jeigu jūs norite, kad jūsų kūnas būtų perkeistas, imkite savo kryžių ir sekite Jėzų. O, tai bent. Kiekvienas krikščionis turi kryžių. Mano tas sunkumas ir kova taip pat ir jūsų yra galėti paimti tą kryžių ir nešti jį džiugiai. Nešti jį turint teisingą požiūrį. Neburbėti, nepriekaištauti ir nepykti, o aš norėčiau, kad aš neturėčiau to, aš negaliu to padaryti, kodėl man reikia to. Oh, o, tai bent. Žiūrėkite, 25 eilutėje. Nes kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O mano dieve, mes dabar apie rimtus dalykus kalbame. Taigi tie žmonės stovi ir jie galvoja savo protę tam, kad būčiau šio žmogaus mokiniu, o tai jau ir taip yra keista ir neįprasta, kad būčiau mokiniu, aš turiu paimti savo kryžių ir aš turiu nešti. Ir tuomet, jeigu aš išgelbėsiu savo gyvybę, juk tai mano būdo dalis savęs saugojimas yra tai, iš ko mes susidedame, bet jis sako, jeigu aš išsaugosiu savo gyvybę, aš ją prarasiu. Šie žodžiai turėjo būti tokie sunkus žmonėms be šventosios dvasios. Vis dar tebėra. Žiūrėkite, Morkaus 8 skyrius, 34 lūtė. Nepamirškite, tai yra Evangelijoje liškumas. Jėzus dar net nekalbėjo apie savo kryžių, bet tai yra jūsų, jūsų, jūsų, jūsų kryžius ir mano. Tai yra evangelijoje liškumas, kaip tai atsidengia. Morkaus 8.34 ir pasišaukęs tautą bei savo mokinius jis tarė jiems, kas nori eiti paskui mane, tas te išsižada savęs, teima tai savo, kieno kryžių? Jėzaus? Savo kryžių. Teima tai savo kryžių ir teseka paskui mane. Matote, kryžius, jeigu jūs pastebėjote, kaip Jėzus tai pasakė, daug lengviau yra nešti šį kryžių, jeigu jūs darote tai, kaip Jėzus pasakė, paimti, iškelti jį, nei temti. Matote, jūs galite būti krikščionis ir jūsų kryžius šalia jūsų arba prie jūsų, bet vietoj to, kad paimtumėte, užsidėtumėte ant savęs, lengviau faktiškai yra nešti tą kryžių, jeigu jūs paimate ant pečių ir leidžiate svorio daliai to kryžiaus susibalansuoti ant jūsų pėties, vietoj to, kad visą laiką e, jūs temptumėte visą savo gyvenimą, ten pyktumėte, ginčytumėtės, aš nemanau, kad man reikia tai daryti, aš nemanau, kad man reikia tai daryti ir jūs tempėte, velkate tą kryžių. Jūs tik dar labiau suaktyvinate naštą, jūs tai padarote dar tai sunkiau pakeliama ir jums daug yra sunkiau tempti, negu nešti užsidedant ant savęs. Draugai, ar jūs norite ar nenorite pasakyti amenčiai daliai, bet mūsų problemos gyvenimuose gyvena ir miršta kartu. Mūsų problemos ir gyvybė miršta ir gyvena kartu. Kol turite gyvybę, tol turėsite problemas. Kol turite gyvybę, turėsite sunkumus. Tai yra dalis buvimo žmogumi, o ne vien tik krikščionių. Pažvelkite, Jėzus sako vėl Morkaus 8.35, nes kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, bet kas praras savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. Nepamirškite, kas įvyko ant kryžiaus viešpatės Jėzus yra tai, kas apsaugojo mūsų išgelbėjimą. Mes nesame išgelbėti dėl to, kad priėmėme brolių Branhamą kaip pranašą. Mes nesame išgelbėti dėl to, kad mes priėmėme Paulių kaip uh, pranašą. Mes esame išgelbėti dėl to, kad priėmėme Kristaus darbą ant kryžiaus. Kiek yra žmonių čia išgelbėtų, kurie netiki žinia? Lygiai taip pat kaip ir jūs. Jie uh, priėmė tai, kai Jėzus padarė ant kryžiaus ar jie tapo tikrais mokiniais, tai priklausys nuo to, ar jie eis vaikščios toliau žodyje. Bet jie gali priimti išgelbėjimą iš pradžių. Broli Doni, tu sakai, kad jie išgelbėti? Taip, jeigu jie priima tai, ką jis padarė ant kryžiaus, jie yra išgelbėti. Tai neturi nieko bendro su prieimimu brolio Branhamo kaip pranašo, ar Pauliaus, arba e, Petro e, Liuterio kaip bažnyčios pasiuntinio. Jie turi priimti tik vieną Jėzaus Kristaus darbą ant kryžiaus. O, bet palaukite o kaipgi yra su tuo jeigu jie nori tęsti ir būti tikrais mokiniais na tai jau kita medalio pusė pažiūrėkite į švento jono 8.31 jėzus pasakė tada jėzus tarė tiems žydams kurie įtikėjo į jį jeigu jūs pasiliekate mano žodyje tikrai esate mano mokiniai Taigi dabar jūs perinate toliau, nei vien tik būti išgelbėtu, ir jūs perinate į stadiją, kuri yra vadinama būti iš tiesų mokiniu. Kas yra mokinys? Tas, kuris seka pavyzdį rabio arba mokytojo. Šlovė viešpačiu, man įdomu, kiek tikrų mokinių Jėzus turi žinioje. Įdomu, kiek tikrų mokinių Jėzus turi šioje bažnyčioje. Sąryšyje su tuo, kiek Jėzus turi krikščionybės pasaulyje, E, jis ten e, turi daug žmonių, kurie yra išgelbėti, bet dauguma tų išgelbėtų žmonių eis per sielvartą. Bet e, nei vieno tikro mokinio sielvarte, sielvarto periode nebus, nes jie seka jį ir jie neša savo kryžių tokiu pačiu būdu, kaip jis nešė savąjį. Na, šlovė viešpačiui. Taigi, jūs esate mano mokiniai, jeigu jūs pasiliekate mano žodį, nepradedate, o po to sustojate. Viskas kryžiuje, jūs pradedat, viskas ant kryžiaus, man reikia nieko daryti, viskas Kristus kryžiuje. Štai žmogus, kuris mirė ant kryžiaus ir jis nesakė tokių dalykų. Jūs nerasite Jėzaus sakančio tokių žodžių, kad viskas yra mano kryžiuje. Jeigu viskas būtų kryžiuje, tuomet jiem nebūtų reikėję eiti į sėkminės ir gauti šventosios dvasios. Tai būtų visiškas laiko švaistimas. Jeigu viskas, ką jiems būtų reikėję padaryti, tai tik nurodyti į kryžių, tuomet jiems nebūtų poreikia eiti aukštutinį kambarį ir gauti šventąją dvasią bet kryžius nutiesė kelią, kad jie galėtų eiti į aukštutinį kambarį ir gauti šventąją dvasę. Kryžius nutėsi kelią tau ir man gauti šventąją dvasę. Kryžius nutėsi kelią mums, kad mes galėtume matyti šios valandos žodį, jeigu mes pasiliekame jo žodyje. Bet jeigu mes viską sudedame kryžiaus darbą, aš lovė Dievo aš krikščionis ir aš e, vis tiek šiek tiek išgerinėsiu, šiek tiek rūkysiu ir aš nenoriu atsisakyti pasaulio dalykų, todėl aš klausysiu rock'n'rollo, country muzikos ir žinote, aš visada buvau bikeris, Ir aš negaliu eiti į Happy Valley bažnyčią, nes ten nėra baikerių, todėl aš susirasiu savo baikerių bažnyčią. Ir aš būsiu krikščionis, ir aš noriu tatuiruočių, aš noriu ilgos kasos kaip ponio odegos, aš važinėsiu greitkeliu štai taip ir atrodysiu kaip hipis. Galite važinėti motociklu, bet neatrodykite kaip hipis vairuojantis motociklą. Na, aš pasakysiu jums štai, kad aš negaliu ten eiti, aš susirasiu kitą bažnyčią. Ko tik tai tu be panorėtum, yra viskas pagal tavo skonį jeigu nori būti žinioje ir nori surasti pamokslininką, kuris tau nepamokslautų, prieš tave yra įvairiausių bažnyčių ir dar daugiau jų bus. Tačiau, antra vertus, jeigu norite eiti į bažnyčią, kur tiesa yra pamokslaujama, vis dar tebėra tokių bažnyčių. Ačiū Dievui. Žiūrėkite, Švento Jono arba Morkaus tiksliau 10.17. Ir kai jis buvo bei išeinas į kelią, atbėgo vienas, atsiklaupė jam ir jo paklausė, gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžinai gyvenimą. Ir Jėzus jam tarė, kodėl mane vadini geru? Nėra nei vieno gero, o tik vienas, tai yra Dievas. Tu žinai įsakymus, nesvetimauk, nežudyk, nevok, melagingai neliūdik, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną. Ir jis, atsakydamas tarė, mokytojau, visų šitų aš laikiausi nuo jaunystės. O, tokiam mes paduotume bendrystės dešinę ranką ir pasakytume, o, draugė, tu esi žinioje, šlovė Dievui, tu žinai, ką pasakė Dievo pranašas. Ne viską, ką pranašas pasakė. Tada Jėzus, žvelgdamas į jį, mylėjo kažką, kas nebuvo avinėlio gyvenimo knygoje, mylėjo kažką, kas jį nuvils. Paimk savo kryžių dabar ir sek jį. Nemylėk vien tik tai tų, kurie tapšnoja tau per nugarą ir sako, o tu pats nuostabiausias žmogus, nemylėkite vien tik tų, kartais mums reikia, kad žmonės mums priešintųsi. Aš žinau, kad kai kurie iš jūsų negalite su to susitvarkyti, jums patinka komplimentai, bet negalite susitvarkyti su kritika, turbūt dėl to jūs tiek daug ir kritikuoja. Tada Jėzus, žvelgdamas jį, pamilo jį ir jam tarė vieno. Draugai, ar galite įsivaizduoti, ką reiškia būti taip arti? Akivaizdu, kad šio žmogaus vardas nebuvo Vinelio gyvenimo knygoje, bet Dievo malonė būtų išlėjusi ant gyvenimo knygos ir būtų leidę šitam žmogui įeiti į amžinai gyvenimą. Ir jam trūko tik vieno, bet tas vienas dalykas buvo viskas. Vienas dalykas galbūt e, skaičių atžvilgių netrodo daug, bet vienas dalykas gali reikšti viską kai kuriems žmonėms. Taigi šiam žmogui, šiam, šis vienas dalykas, atrodo, žmogau, jeigu man truktų tik vieno dalyko, o ar tai nebūtų kažkas ypatingo, viskas priklauso nuo to, ką reiškia tas vienas dalykas, kas jis yra, nes tam žmogui vienas dalykas, kurio jam trūko, buvo viskas, visa vertėjo. Matomai, su kitais dalykais garb tėvą motiną, neapgaudinėk ir visa kita, su šiais dalykais jis visiškai neturėjo problemų, todėl tai negalėjo būti buvę jo kryžiumi. Jėzus tarė, vieno tau trūksta, eik Parduok viską, ką turi ir atiduok vargšams. Ir turėsi lobį danguje. Ir ateik, imk kryžių ir sek paskui mane. Eik ir parduok viską, ką turi. Ar to reikalaujama iš kiekvieno žmogaus, kuris turi pinigų? Ne. Bet tam žmogui jo turtai buvo jo stabai. Kai kurie žmonės gali turėti daug dalykų gyvenime ir jiems tai nekels problemų. Kiti turi šiek tiek daugiau nei kiti ir iš karto užriečia savo nosį ir atrodo, kaip nežinia, kas pasipūtė. Žinot, ką turbūt tokiems žmonėms būtų geriau būti vargšais, vietoj to, kad štai taip užriestų nosį. Man būtų geriau, kad Dievas laikytų mane nusižeminime ir duotų man valgyti kukurūzų duonos ir pieno. Aš net nemėgstu pieno, bet jeigu aš valgyčiau kukurūzų duoną ir pieną ir rankėčiau dar nuo žemės kažką ir mano nusistatymas, nuostata, požiūris būtų teisingas, tai man būtų daug geriau nei gyventi pačiame didžiausiame Johnson Sičio mieste ir būti turtingiausiu žmogumi pasaulyje, nes dangus reiškia daugiau nei turtai. Dangus reiškia daugiau už bet ką kitką. Kokią vertę mes galime suteikti dangui? O, Dieve koks vargšas žmogus. Jo turtai buvo jam stabais. Taigi, kryžiui yra tarnavimas, kentėjimas yra kryžiuje, gėda yra kryžiuje. Ir štai šioje vietoje žmonėms tampa tai labai skausminga. Ir pasiaukojimas, auka yra kryžiuje, tarnavimas yra kryžiuje. O ką mes darome? Kodėl mes norime pamokslauti? Kodėl mes norime gėdoti? Kodėl mes norime rašyti gesmės? O viskas dėl nuotokos. Ar tikrai dėl nuotokos? Kodėl žmonės nori pamokslauti? Daryti tą ir aną. O aš tarnauju nuotaikai. Ar tikrai? Ar visgi štai šis yra susijęs su tuo? Nagi, dar labiau nenutilkite. Aš pasakiau, nenutilkite, nes jūs ir taip jau tylus, dar žemiau to lygio. Taigi, kryžių yra tarnavimas. Mes paimame savo kryžių ir mes nešame gėdą. Ir mes tarnaujame su kokiu požiūriu? Požiūriu, kuris yra toks Dievui didingas, kad jūs palaikėte tai vertu nešti kryžių tuo pačiu keliu Jėzaus. Kaip aš ir pasakiau, mums gali būti problemų būtent šioje vietoje. Kryžius taip pat kalba apie kentėjimą. Pažiūrėkite į šio laikinį krikščioniškai pasaulį. Visi krikščionys, visi kai numiršta, eina į dangų, kaip jie išpažįsta. Pamokslininkas ten pamokslauja per laidotuvės, nesvarbu, ar tie žmonės gėrė, keikėsi, gyveno bet kokį gyvenimą, niekada nepasirodydavo bažnyčioje, bet pamokslininkas per laidotuvės juos įveda į dangų ir padaro juos didžiausiai šventaisiais, bet jie visus įleidžia bet kad nešti kryžių, kad būti kenčiančiuoju dėl Kristaus, ar tai yra iš tikrųjų tai, ko nori šio laikinė krikščionybė kentėti būnant krikščionių, pažiūrėkite į moteris, kaip jos rengiasi, ar jos kenčia dėl to, kaip jos atrodo, na, nebent nudega saulėje. Jos nieko neprisidengusios, todėl nudega saulėje arba gauna saulės smūgį, dėl to, kad nedėvi rūbų. Bet kas liečia kentėjimą dėl to paniekinimo, už tai, kad atrodo kaip Dievo duktė, dauguma krikščioniškojo pasaulio dėl to nepatiria kentėjimo, jie nepatiria kentėjimo dėl to, kad atrodo kaip Dievo vaikai. Jie nepatiria kentėjimo dėl to, kad turi ilgus plaukus, e, sukneles, jonus ilgus nešioja, kad atrodo padoriai. Jie nenori to, bet ko jie nori? O, Kristaus kryžiaus, Jėzaus kryžiaus, Jėzaus kryžius, o. Jūsų kryžius suteiks jums gėdą. Aš esu krikščionis jau daug metų ir niekada nepatyriau paniekinimo dėl Kristaus. Aš abejoju tavo krikščionybę. Kaip tu gali turėti kryžių, kuriame visiškai nėra paniekinimo gėdos, ir tuo tarpu, kai visi Dievo vaikai neša kryžių, kuris spaudžia jų nugaras, bado juos, sukelia skausmą, liūdės, verksmą, agoniją sukelia jiems, o tavasis toksai nupoliruotas, glotnus ir nieko tu nepatiri dėl jo. Pažiūrėkite 22 eilutėje, pažiūrėkite į atsaką šio jauno vyro, jis pasakė, ir jis nuliūdo dėl šio pasakymo ir nuėjo liūdėdamas. Morkus perteikė tik tai žmogiškąją pusę, ne tik jis nuėjo liūdėdamas, Jis nuėjo ir prarastas. Nes liūdėti reiškia vieną dalyką. Su liūdėsiu galima išsispręsti, bet jeigu šis jaunas žmogus peržengė ribą ir jo vardas buvo iš, išbrauktas iš gyvenimo knygos, galbūt jis daugiau neturėjo kito šanso. Kodėl? Nes tai kainavo jam per daug. Šitas žmogus sako man atiduoti viską, ką aš turiu kas su juo netvarkoje. Aš girdėjau, kad jis ne visai sveikas, bet čia aš vis tiek pasietėjau ir pasinaudojau šansų, bet dabar jis paprašė manęs atiduoti viską, kas man yra brangu. Tai buvo jo stabai, jo turtai, jo pinigai, jo namai, jo žemės. Viskas, viskas buvo stabas. Ir jis nuliūdo dėl šio pasakymo ir nuėjo liūdėdamas, nes jis turėjo didelius turtus. Luko 9 skyrius 23 eilutė. Ir jis tarė jiems visiems, jei kas nori eiti paskui mane, tas tai išsižada savęs. Kasdien teima savo kryžių ir teseka paskui mane. Nepamirškite, nukryžiavimas tai nebuvo toks kasdienis paprastas dalykas. Jie nebūtų dėvėję kryželio ant kaklo, lygiai taip pat, kaip mes su jumis nedėvėtume miniatiūrinės elektros kėdės. Ar galite įsivaizduoti save nueinantį pas juvelyrą ir sakantį, aš norėčiau, kad pagamintumėte man pakabutį ten vėriniui arba apyrankį arba žiedą, ko norėtumėte, savo inicialų ar dar kažkokio simbolio, aš norėčiau miniatiūrinės elektros kėdės. Greičiausiai jie trumpam jūs užlaikytų, o po to pasirodytų keli vyrukai, kurie aprengtų jūs gražiais baltais tramdomaisiais marškiniais. Nes jie palaikys jūs išprotėjusių. Kodėlgi tu turėtum norėti pakabukos su elektros kėde? Tai siubingas simbolis. Kai kurios valstijos vis dar naudoja e, karimą ir e, nužudimą ten injekciją kažkokią ir sako, pasakytų, ką tu kažkokiame kulte, kodėl tu to nori, ar tu velnio garbintojas, kam tau to reikia, Jie nebūtų drįsę net pagalvoti, kad galėtų dėvėti tokį simbolį ant savo kaklo kryžiaus formos. Jūs nebūtumėte galėję nueiti į pirmojo amžiaus e, tų krikščionių namus ir surasti kryžių kaip dekoraciją. Tai buvo pažeminimo simbolis ženklas. Ir žinote ką, draugai, aš tikiu, kad jeigu mes iš tiesų įvertinsime apreiškimą to, ką Jėzus pasakė apie kryžių, aš manau, kad tai išlaisvins mus. Mes sakome, o, kai pasaulis juokiasi iš mūsų tyčiojasi ir žemina už tai, ko mes tikime ir dėl mūsų aprangos, mes turime suvokti, jie turi matyti kažką susijusio su kryžiumi mano gyvenime. Jeigu iš jūsų nesijokiu už tai, kad esate Dievo vaikas, jeigu iš jūsų nesityčiau už tai, kad esate Dievo vaikas, man įdomu, kaip jūs nešate tuomet savo kryžių. Oh, Jėzus Čia mums tai pasako. Atkreipkite dėmesį, tai yra vienintelė vieta iš Mato Morkaus, ką mes perskaitėme. Lukas tai išreiškia tokiu būdu, sako, e, jei kas neima savo kryžiaus kaip dažnai. Sako, tik per Velikas ar tik per Kalėdas. Kasdien. Tai yra tikras mokinys, tai yra paėmimo medžiaga kasdien teima savo kryžių, ne periodiškai, ne tuomet, kuomet tau patogu, bet kasdien teima savo kryžių ir tu ne šitą kryžių iki paskutinio atodusio kvapsnio. Na, šlave Dievui. Leiskite perskaityti štai ką, kai Romos imperijoje būdavo kryžiuojami nusikaltėliai arba belaisviai, nubaustasis dažnai būdavo verčiamas nešti kryžių uh, tam tikrą kelio dalį iki bausmės vietos. Jis būdavo vedamas per miesto centrą, tai buvo bausmės dalis ir to jis pripažindavo, kad Romos imperija buvo teisi pasiūsdama šį žmogų miriop. Jie būtų galėję nuvesti tą žmogų iš taško A į tašką B tiesiai Bet vietoj to jie galėdavo taip išraizgyti tą kelią kryžiaus nešimo, tiesiog štai taip ir štai taip, nes jie norėjo, kad jūsų žinia būtų garsiai ir aiškiai perskaityta tų pardavėjų, kurie ten šalia pardavinėjo prekes, pirkėjų, kurie įsigydavo prekes, kareivių, kurie šalia ėjo gatvė jūs faktiškai skleidėte jūsų mirties žinę, eidami ir neždami kryžių. Neždami kryžių jūs liūdijote, nepasakydami nei vieno žodžio. Aš pripažįstu savo kaltę. Aš pripažįstu, kad Romos valdžia yra teisi, o aš esu neteisus. Kai jūs nešėte savo kryžių, jūs skleidėte žinę, kad tai, ką jie su jumis padarė, buvo teisinga. Nejaugi nematote vaikai, kai jūs nešate savo kryžių, kai jūs nešate, jums nereikia sakyti, o aš vilkiu ilgą sijoną, tai mano kryžius, aš nekerpu plaukų, aš nesikeikiu, nes tai mano kryžius, aš neprisigeriu, nes tai mano kryžius, jūs nedarote to tokiu būdu, jūs tiesiog gyvenate tokį gyvenimą. Ir visi, su kuriais susidurite, kai jie pasako kokį e, e, nešvankų anegdotą, jie mato, kad jūs nesureaguojate ir jie prisikabins prie jūsų, jie apkalbinės jūs nereikia sakyti, o, te tai laimina Dievas, aš krikščionis, aš tikiu Malachijo 4, Luko 17, apriškimo 10, jie nežinos, apie ką jūs kalbate, tiesiog neškite savo kryžių kaip Dievo vaikas ir leiskite tylai prabilti. Tai buvo pripažinimas, kad Roma, Roma buvo teisi, o jis buvo neteisus. Todėl, kai Jėzus paskatino savo sekėjus nešti kryžių, tai reiškia viešą išraišką prieš kitus, kad Jėzus buvo teisus, o tas individas neteisus. Kai jūs nešate savo kryžių ir jūsų kryžius buvimo krikščionių sako jums sulaikyti liežuvį vietoj to, kad apkalbinėti, Kai jūs nešate savo kryžių ir jūsų kryžius padeda jums sulaikyti pyktį vietoj to, kad nesusilaikytumėte, ar kas tai bebūtų, su ko jūs kovojate kaip individas, argi jūs nematote, ką jūs darote, jūs sakote, kad Jėzus yra teisus, o mano pyktis neteisus. Jėzus yra teisus, o mano apkalbantis liežuvis yra neteisus. Neugi nematote, kodėl tai yra taip svarbu, kad mes neštume kryžių. Štai kodėl dauguma mes kalbame apie amžių, kuriame didžiausia pasaulio dalis galvoja, kad yra pasiruošę eiti į dangų, bet dauguma eina tiesiai į sielvarto periodą. Kodėl? Nes jie, ar dėl to, kad jie neigia Kristaus kryžių? Jeigu Kristaus kryžiaus prieimimas yra viskas, ko tau reikia, kad patektum į paėmimą, tuomet viskas, taip vadinamas krikščionis, bus iš karto paėmime šalia jūsų bus e, alkoholikai, melagiai, homoseksualai, lesbietės, visokiausi žmonės bus, nes kiekvienas iš jų nurodo į Kristaus kryžių ir sako, Kristus numirė už mane ir aš priėmiau tai, ką jis padarė ant kryžiaus. Ne tai padaro tave mokiniu iš tiesų. Kas padaro tave mokiniu iš tiesų, tai yra, kai tu paimi savo kryžių ir kiekvieną dieną tu jį neši ir sakai, viešpatė neždama šį kryžių, aš sakau, tu esi teisus, o aš neteisus. Aš galvoju taip, bet tu galvoji taip. Todėl aš nešiu kryžių, kad parodyčiau mano nusižeminimą, mano atsidavimą tavo dieviškai valiai. O, Dieve, padėki mums. Dabar paklausykite įdėmiai Luko 14 skyrius 26 eilutė. Jei kas ateina pas mane ir nelaiko nepykintoje arba nekenčia savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų, taip ir savo gyvybės, tas negali būti mano mokinys. Taigi, žodis neapkesti čia nereiškia, ta prasme, apie kurią mes dažnai pagalvotume, faktiškai tai reiškia mylėti mažiau. Jėzus negalėjo pasakyti mums nekesti mūsų tėvo ir motinos, kas būtų visiškai prieštaringa įsakymams, kurios Dievas davė Senajame testamente. Plus Paulius juk Efeziečiams knygoje parašė, kad tai yra pirmas įsakymas su pažadu gerb savo tėvą ir motiną. Taigi, ar Jėzus mokė mus nekesti tėvo, motinos, e, vaikų, e, žmonos? Paž... Ne, pažiūrėkime į tikras aplinkybės. Mums nėra įsakyta Ta prasme, kaip žmonės galvoja apie nepykantą. Bet ištikimybė viešpačiu Jėzui privalo viršyti ištikimybę ir meilę bet kurio kito žmogaus santykio atžvilgių. Ten tėvo, motinos, vaikų, žmonos ir taip toliau. Ir pažiūrėkite, kokia yra tikra esmė, kai mes skaitome tai rašte pradžios 29 skyrius 30 eilutė. Ir jis įėjo ir pas Rachelę ir taip pat mylėjo Rachelę labiau už Lėją čia Jokūbas, ir tarnavo pas jį dar kitus septynerius metus. Čia, kai Labanas jį apgavo su žmona, prisiminkite. Ir viešpats, matydamas, kad Lėja buvo nekenčiama, pažiūrėkite, Biblija nesako 30 eilutėje, kad Jokūbas nekentė jos. Buvo pasakyta, kad ją mylėjo mažiau. Pažiūrėkite, kaip kita eilutė paskelbė, tai išaiškina, tai Kai viešpats matydamas, kad lėja buvo nekenčiama, atidarė jos iščias, bet Rachelė buvo nevaisinga. Taigi, pasakyti, kai žiūrite į šį žodį, ir su Ezavu taip pat galite ten pažiūrėti, kad Dievas nekentė Ezavo, o Jokūbą mylėjo. Ką tai reiškia? Tai paprasčiausiai reiškia, kad oh, Jokūbą jis mylėjo daugiau, o Ezavo mažiau. Tai bent, aš jums ką tik perskaičiau, Jėzus parašyta pamilo tą jaunuolį. Žmonės, kurie ieško priežasties neapkesti, jiems reikia meilės krikšto. Nekeskite žmonių nuodėmių, bet pačių žmonių jums nereikia nekesti. Nenutilkite dabar. Jokūbas mylėjo Rachelę, Lėją, bet Lėja mylėjo mažiau už Rachelę. Visgi Mozė pavartojo žodį, nes tai yra vadinama hebraizmu. Tai yra kažkas, ką jie vartodavo sukeistinai, bet kai žmonės kalba apie neapykantą, jie sako, o, kad blogai tam žmogui atsitiktų, kad galą ten gautų jie, ar dar kažką. Bet visgi, kai Dievas, kai pažiūrite į žodį, jokių būdų Jėzus negalėjo mus mokyti, neapkesti tėvo motinos, o po to Paulius ateina ir sako uh, visiškai priešingai daryti. Po to ateina Dievo pranašas ir sako, kai viešpats atėjo išlaisvinti mus iš nepykantos. Na, garbė viešpačiui. Dabar sugrįžkime vėl prie Luko 14.26, tai turėdami omenyje. Jei kas ateina pas mane ir nelaiko nepykantojo savo tėvo, myli mažiau savo tėvą. Motina, žmona, vaikus, brolius, seseris, taip ir savo gyvybės, tas negali būti mano mokinys. Taigi jis turi mylėti tėvą mažiau nei Jėzų. Motina mažiau nei Jėzų. Ma save turi mylėti mažiau nei Jėzų. Jeigu jūs išeisite šį vakarą iš čia neapkėsdami savęs, kitą savaitę aš jūs laidosiu, nes jūs turėsite nustoti gerti, valgyti, kai išalksite, sakysite, užsičiaupk, aš nemaitinsiu tavęs, ar tu žinai, kiek per savaitę suvalgai? Tu apgailėtinas kūne, aš išjungsiu oro kondicionierių, ar žinai, kiek pinigų tu man kainuoji, kad atvesinčiau šitą dulkių kūną? Ne, vaikai, mes žinome, kad yra ne taip. Mumise yra savęs apsaugojimo dėsnis, kai mes išalkstame, ką mes darome. Mes valgome, kai norime gerti, einame ir gerime. Kodėl? Nes Dievas tai į mus įdėjo. Jeigu mes neapkestume savęs ir elgtumėme su savimi taip kaip su kitais, tuomet kiekvienas iš mūsų šį vakarą sustotų valgyti ir mirtume visi. Bet ką mes darome? Mes mylime save mažiau, nei mylime Jėzų. Mes mylime tėvą mažiau už Jėzų, savo tėvą. Savo motiną mylime mažiau už Jėzų. Ir pastorių mylime mažiau už Jėzų. Tai bent. Jėzus sako, jeigu jūs to nedarysite, jūs negalite būti mano mokinys. Jis nepasakė, kad tu negali būti išgelbėtas. Išgelbėtas žmogus nebūtinai yra mokinys, bet mokinys yra išgelbėtas. Mokinys tai yra išgelbėto žmogaus progresija. Išgelbėtas tai yra tiesiog sustojo žmogus, jis tapo išgelbėtas ir sustojo ir daugiau neina jeigu jūs daugiau neis toliau į žodį, aš nedarysiu to, aš nedarysiu to, Jėzus viską padarė ant kryžiaus, man nereikia nei vieno dalyko daryti, man te, te reikia priimti, ką jis padarė, aš gyvensiu kaip noriu, Dievo nėra jokio skirtumo, kaip aš gyvenu ir viskas, ką aš darau, faktiškai yra kryžiuje. Tu esi aklas, koks aklas gali būti. Aš pasakiau, tu esi toks aklas, koks gali būti. Yra dalykai, kuriuos mes turime padaryti ir kryžiaus gale leidžia mums padaryti tai, ko mes be tos jėgos negalėtume padaryti. Jeigu kryžius yra pamokslavimas tik tuo būdu, tai reiškia pašalinti visą kitą naujo testamentą. Tuomet mums reikia pamokslauti tik tai keturias evangelijas, mums nereikia paštalų darbų, korintiečių, galatiečiams, filipiečiams, taip toliau. Mums jų nereikia, nes kas yra tos knygos, iš ko jos sudarytos? Ten yra apibrėžimai charakterio tikros mokinystės, kaip sekti Jėzų Kristų ir ką reikia daryti. Aš pats džiaugiuosi, kad esu tame. O, dėkokite Dievui. Ir kas neneš savo kryžiaus ir neseks paskui mane, negalės būti mano mokinys. Jeigu jūs nemylite mamos mažiau už Jėzų, jūs negalite būti jo mokinys. Jeigu jūs nepaimate savo kryžiaus ir nesekate Jėzaus, jūs negalite būti jo mokinys. Aš noriu būti juo. Viešpate Jėzau. Pirmas korintiečiams pirmas skyrius 17 lūtė. Neužilgo pabaigsime. Nes Kristus nesiuntė manęs krikštyti, bet skelbti Evangeliją. Ne žodžių išmintimi, kad Kristaus kryžius netaptų neveiksmingas. Nes kryžiaus kelbimas – tiems, kurie žūsta, yra kvailystė. Bet mums, kurie esame išgelbėti, jis yra Dievo jėga. Jūs suprantate, kad laikui bėgant, kryžiaus pamokslavimas tapo labiau priimtinas Kristaus kryžius, apie kurį aš kalbu. Evangelija, nukryžiuotojo gelbėtojo ir mentalitetas tų dienų žmonių. Ta prasme, jiems tai atrodo visiškai absurdiška tomis dienomis, bet po dviejų tūkstančių metų pamokslavimo ir reformavimosi per tradicijas ta nukryžiuotojo gelbėtojo jėga buvo priimta milijonų ir milijonų žmonių. Taigi, krikščionybės sferoje tai nebėra daugiau priimtina kaip kažkas niekingo, kaip koks paniekinimas. Niekas nepasakys, tu ką beprotis, kad tiki tokiais dalykais. Krikščionių tarpe tai yra priimtinas mokymas, ar ne? Todėl, kai Paulius rašė korintiečiams tos dienos tikintiesiems, kad e, kryžiaus skelbimas jis pasakė, tiems, kurie žūsta, yra kvailystė. Graikų filosofai ir hebrajų raštininkai išjuokė tokią mintį, kad išgelbėtojas buvo nukryžiuotas. Taigi žydai, pagal jų įstatymą, pakartoto įstatymo knygoje, yra parašyta, kad prakeiktas tas, kuris kabo ant medžio. Tad kaip Mesijas, kuris buvo išlaisvintojas viso Izraelio, kaip jis galėjo būti prakeiktas ant medžio, kaip jie tai praleido, nes jie praleido jo teimą nešti savo kryžių. Jo kentėjimas ant kryžiaus buvo paskutinis dalykas, kuris privertė juos suklupti. Nejaugi nesuprantate, kad kryžiaus pamokslavimas privertė žydų suklupti. Ar nesuprantate, kas privers pagonių kvailąją mergelę suklupti masių mases, praleisti paėmimą ir eiti per sielvarto periodą, tai ne vien tik Kristaus kryžiaus pamokslavimas, bet ir mūsų kryžiaus pamokslavimas nes jie žiūri ir tie radio pamokslininkai, žinote, jie skaito iš tų ten žmonės e, bukletų, jums nereikia nieko daryti, tik tikėk Jėzum, tik tikėk Jėzum, tik tikėk Jėzum. Ir protose jie tampa perkeičiami ir sako, pamokslininkas pasakė, tu negali daryti to, negali daryti to, čia yra pridėjimas prie kryžiaus. Ne, ar šventosios dvasios krikštas buvo pridėjimas prie kryžiaus, tai buvo tai, kas išėjo iš kryžiaus, o ne kažkoks, nu, papildi, prilipdymas. Tai buvo jėgos išlaisvinimas ant kryžiaus. Tai bent. Bet mums, oh, kurie esame išgelbėti, o ačiū Jėzu. Kryžiaus žinia yra mūsų išlaisvinimas. Pažiūrėkite 22 eilutėje, nes žydai reikalauja ženklo, o graikai ieško išminties. Bet mes skelbėme Kristų nukryžiuotą. Žydams kliuvini. Atkreipkite dėmesį, jis ne vien tik pamokslavo Kristų, bet Kristų nukryžiuotą. Taigi, aš nenoriu pamokslauti tik tai apie krikščionis, aš noriu pamokslauti apie nukryžiuotus krikščionis. Jeigu aš pamokslauju vien tik apie Kristų, jūs pasakysite, jis nepamokslauja pilnos evangelijos. Aš turiu pamokslauti ne tik apie Kristų, aš turiu pamokslauti apie Kristų nukryžiuotą. Jeigu aš pamokslauju apie krikščionis, jeigu aš esu pilnoje evangelijoje, aš turiu pamokslauti apie nukryžiuotus krikščionis. Tai bent. Dabar sekite, kai jūs skelbėte Kristų nukryžiuotą, mes skelbėme Kristų nukryžiuotą žydams kliuvinį. Ar tai yra kliuvinys jiems šią dieną? Taip. Yra daug žydų, kurie yra krikščionys įvairiausiose denominacijose, priklauso joms. Uh, uh, Todėl šiandien jie taip stipriai neįsižeistų, kaip tai buvo pirmame amžiuje. Bet uh, Paulius sako, kad žydams kliuvinio, graikams kvailystė. Patikėti, kad tavo atpirkėjas, tavo išlaisvintojas ateis ir mirs ant kryžiaus, apie tai buvo net negirdėta. Pažiūrėkite, pažiūrėkite ištrauką iš Justino Martiro dialogų su Tarfonu žydų žymių tų laikų. Sako, jūsų Jėzų Sako Trafonas, ištiko didelis Dievo prakeiksmas. Mes negalime iki galo suvokti, kaip jūs tikitės kažko gero iš Dievo, į kurį sudėjote jūs viltis kaip į žmogų, kuris buvo nukryžiuotas. Taigi, toks buvo jų mentalitetas. Tai po kelių šimtų metų po to, kai Jėzus buvo nukryžiuotas ir jie vis tiek laikosi įsikibę į tą mintį, jie negali praeiti pro tą suklupimo akmenį, kad Jėzus mirė ant kryžiaus. 24 eilutė ir mes pabaigsime. Bet tiems, kurie yra pašaukti, tiek žydams, tiek graikams, Kristų, Dievo jėgą ir Dievo išmintį. Atkreipkite dėmesį, ne kryžių, Dievo jėgą ir Dievo išmintį. Suprantate, draugai, kad daugumai taip vadinamųjų krikščionių kryžius yra garbinimo simbolis. Jie kalba apie kraują ant kryžiaus. Kryžius tą padarė, kryžius tai buvo medžio gabalas. Tai buvo tas, kuris buvo ant kryžiaus, kuris sumokėjo kainą. Kryžius niekada nekraujavo pats. Kryžius niekada netidavė savo gyvybės. Įdėmiai įsiklausykite kai kurias giesmes, kurias jūs girdite šiomis dienomis ir pamokslavimus, ir įdėmiai įsiklausykite ir dvasiškai jūs atskirsite, kad jie patį kryžių padaro stabmeldystės simboliu, lyg tai pats kryžius galėjo jūs išgelbėti. Tas kryžius tai yra tik tai medžio gabalas, tai buvo medis, kuris išaugo iš žemės, buvo nukirstas ir kažkur tas kryžius buvo palaidotas, ar kas ten su juo atsitiko, ar supuvo ir vėl įsiskaidė į žemės elementus, bet kas įvyko ant to kryžiaus yra visiškai kita istorija. Ta gyvybė, kuri buvo išleista ir sugrįžo sėkminių dieną. Jėzus niekada mums nesiūlė imk gabalą kryžiaus tau, gabalas tau, gabalas tau. Mums būtų labai blogai, po 2000 metų nebūtų likę nei skeveldros. Bet aš džiaugiuosi, kad jis nenurodė man kažkokios skeveldros iš kryžiaus. Jis nurodė man uh, į tą gyvybę, kuri mirė ant kryžiaus. Ir bažnyčia pasakė, atsistokime draugė. Te būna garbė Dievui. Ačiū viešpatė Jėzau. Dievo baimingas vyras, Dievo baiminga moteris, berniukas, mergaitė ir kryžius. Brolis Brakamas pasakė, kad dauguma žmonių galvoja, kad buvo trys kryžiai bet faktiškai buvo keturi. Keturi kryžiai. Buvo Jėzus žodis. Buvo Judas, atpuolęs buvęs žinios sekėjas pamokslininkas. Buvo vagis iš kairės ir vagis iš dešinės. Kiekvienas iš mūsų šį vakarą susitapatiname su vienu iš tų kryžiumi. Mes galime būti kaip tas žmogus, kuris pasakė viešpatė prisimink mane, kai ateisiu į karalystę. Mes galime būti kaip Judas, tas, kuris nusigrėžė nuo žinios ir pardavė savo sielą velniui. Arba mes galime būti kaip netikintysis, kuris pasakė, aš iš pat pradžių nieko nenoriu bendro su to turėti. Jis ten kritikavo, sako, o jūs ten šventieji besiritinėjantis ant grindų kažkokie šventuoliai. Bet jeigu aš būsiu kaip tas vyras, ant to kryžiaus, kuris pasakė viešpatė, kai ateisi į savo karalystę, prisimink mane viešpatė. Leisk man ne vien tik būti gavėjų to, ką Jėzus padarė ant kryžiaus, bet tegul Jėzus atsigręš ir pamatys mane sekantį jį su mano kryžiumi ant mano pėties, sekanti jo pėtsakais, atsižadanti save, atsižadanti save, nusižeminantį, patiriantį paniką už šį žodį, nešantį gėdą dėl šio žodžio, ne dėl mano kalčių, ne dėl mano nemokšiškumo, ne dėl mano netikėjimo, bet dėl kryžiaus, dėl kryžiaus. Tegul Jėzus suras mane tą dieną, nešantį mano kryžių, iki pat tos akimirkos, kai aš iškeisiu jį į karūną. Ar jūs mylite jį visą širdimi savo? Palenkime mūsų galvas drauge. Aš norėčiau paklausti jūsų visų visame pastate, taip pat ir tų, kurie žiūrėsite susirinkimą iš archyvo, ar jūs kaip krikščionis, nuoširdžiai, ar jūs norite tiesiog priimti tai, ką Jėzus padarė ant savo kryžiaus ir palikti savo įgulėti prie kalvarijos? Ar jūs norite savai palikti prie suolo, kai girdite mane ir kitus brolius pasakančius tam tikrus dalykus, kad jums reikia daryti tą, na, nustoti daryti kitką. Jūs sakote, o, man tai nieko nereiškia, man nesvarbu, ką jis man sako, ar jūs žinote, ką jūs darote? Ar jūs žinote, ką jūs darote? Aš sakau jums raštą, žodį. Ar jūs žinote, ką jūs darote? Jūs sakote Jėzui, kad jis nežino, kaip valdyti bažnyčią. Jūs sakote Jėzui, kad tai ne jo reikalas sakyti, ką jums daryti. Ir jūs neimsite to kryžiaus, jūs nepatirsite tos gėdos, būdami parduotuvėje, jūs nevaikščiosite ir neišpažinsite, kad Jėzus teisus, o jūs neteisus, jūs renksitės kaip norite ir elgsitės kaip norite. Jeigu norėsite ten žodžius, sakysite netinkamus, gersite šiek tiek, niekas jums neįsakinės, ką daryti. Kaip tuomet jūs galite tikėtis patekti į paėmimą, jeigu turite tokį požiūrį? Bet raktas yra, kaip Jėzus padarė Getsemanės sode. Jėzus pasako mums tiksliai, ką padaryti. Tegul žmogus atsižadės savęs ir pasiims, paims savo kryžių. Getsemanė yra paveikslas būtent šio dalyko. Jėzus atsižadėjo savęs. Prieš galėdamas paimti kryžių, jis turėjo atsižadėti savęs. Prieš jums galint ištikimai nešti savai arba prieš man galint manai nešti. Jėzus savo kryžių nešė vieną kartą, užnešė jį. Ir tai pasibaigė. Bet mūsų kryžius yra kasdienis. Kasdienis. Kas iš jūsų norėtumėte būti prisiminti maldoje šį vakarą? Jeigu jums nereikia maldos, man reikia. Abi mano rankos iškeltos. Aš buvau išgelbėtas laiko atžvilgiu 46 metus. Šiais metais sukanka 40 metų, kaip aš pamokslauju. 40 metų, nuo 18 metų, kai buvau jaunas berniukas. Tačiau žinote ką, visa tai neturėjo nieko bendro su mano išgelbėjimu. Aš buvau išgelbėtas prieš išgirdamas Viljamo Brahamo vardą, aš buvau išgelbėtas prieš ateidamas į šią žinę. Aš pamokslavau, Tačiau aš nebuvau tikras mokinys, kokio esu šį vakarą, nes aš sekiau žodį ir aš nenoriu sustoti dabar, aš noriu toliau eiti. Mano kryžius turėjo įvairias stadijas – gėda, auka, pasiaukojimas, panieka, skausmas, kurį jis man sukėlė – Buvo daugybė stadijų, fazių ir aš meldžiu, kad Dievas duotų man jėgų ir išminties atpažinti tas stadijas, kaip jos pasikeičia, kad duotų man naują jėgą galėti nešti jį. Tiesiog iškelkime savo rankas Dievui šį vakarą. Viešpate Jėzau, aš meldžiu už matomą auditoriją ir nematomą. Atleisk mums viešpatė. Viešpatė atleisk man už tai, kad aš priekaištavau dėl tos gėdos. Atleisk man už priekaištavimą dėl skausmo, liūdėsio, kančios, kurie pasireiškia dėl mano kryžiaus. Didelė mano kryžiaus dalis yra susijusi su buvimu pamokslininku. Būtent tokiu, kokiu esu pamokslininku. O jeigu aš rūpinuosi žmonėmis, išskiriu jiems pinigų, tiesiog leidžiu daryti, ką jie nori daryti, Niekada oh, nepereinu skersai jų kelio, tuomet aš geriausias pamokslininkas, koks tiks buvo. Bet jeigu aš pradedu užduoti klausimus, tuomet aš jau nebesu toks didis juokise. Jeigu aš pamokslauju griežtai ir teisingai ir tiesiai, dauguma žmonių nenori su tavimi nieko bendro turėti. Viešpatė, tu žinai mano charakterį nuo pat vaikystės, aš norėjau draugų. Aš norėjau, kad mane mėgtų ir kad mane priimtų. Todėl, kai aš pastoviai pamoksladavau dalykus, dėl kurių žinau žmonės supyks, aš neždavau tai iki sakyklos ilgą laiką. Aš žinodavau, kad reikės su kai kuriais pasikalbėti ir kad greičiausiai jie supyks ant manęs. Aš praleidau daugybę bemiegių naktų. Ne dėl rūkimo, gerimo, pornografijos ar alkoholio. Mano kryžius yra labiau susijęs dėl tarnavimo atsidavimo mano pozicijoje. Kiek kartų aš norėjau, kad aš būčiau galėjęs tiesiog kažkur būti bažnyčioje kažkokia ir nebūti pamokslininku. Tiesiog turėti darbą, dirbti. Aš su Keril tiesiog ateičiau į bažnyčią, palaikyčiau bažnyčią. Man nebūtų reikėję ten gėdoti, būti pašauktam melstis, niekam nereikėtų minėti mano vardo, aš tiesiog ateičiau į bažnyčią, maitinčiausi žodžiu, kartas nuo karto galėčiau nuplauti pastaraus automobilį ir nupjauti jam žolę veją ir šiek tiek palengvinti jo naštą. Oh, o kaip aš norėjau, kad tokia būtų galėjusi būti mano dalė. Aš tenkčiausi niekada nesukelti jam problemų, Aš daryčiau viską, ką galėčiau, kad mano buvimas toje bažnyčioje būtų vertingas dalykas, o ne prievolė. Bet tu mane pašaukiai būti netokiu. Tu pašaukiai mane, kaip atrodytų, būti problemų kelėjų, turėti reputaciją tokio, kuris kelia problemas, kuris pamokslavo dalykus, dėl kurių žmonės pyksta, siunta. Visgi tie, kurie mane pažįsto, žino, kad aš visiškai nesu toks. Jeigu jie tik galėtų žinoti, kokią kovą aš turiu kovoti, kad pamokslaučiau dalykus, kurie yra griežti ir tiesūs. Jie gali išeiti iš čia šį vakarą supykę, praeis pusvalandis po bažnyčios valgys savo mėgstamą sumuštinį ir kalbės ir sakys, jis toks yra, toks visada, jie pamirš apie tai. Bet rytoj aš pats apie tai galvosiu, penktadienį tai dar bus mano mintise, šeštadienį aš nagrinėsiu šeštadienio susirinkimui Bet tai, ką pasakiau šį vakarą, bus mano protė ir mintise. Tai yra mano kryžiaus dalis. Padėk man nešti jį. Suteik man jėgų. Kai tu pažiūrėsi atsigręžęs viešpate Jėzau, tegul aš stovėsiu ten su kryžiumi ant pėties. Viešpatė, aš negaliu pažadėti, kad aš niekada nesuklupsiu su tuo kryžiumi, aš negaliu pažadėti. Kartais mano požiūris gali būti neteisingas, bet viešpatė, aš noriu prašyti tavęs, kad tu man atleistum. Padėk kiekvienam iš mūsų šį vakarą, kiekvienam vyrui, moteriai, berniukui ir mergaitiai. Tegul mes paimsime savo kryžius, tegul mes atsisakysime tos egoistinės egoistinio supratimo, padėk mums atsižadėti savęs šį vakarą, pasiimti savo kryžius ir sekti tave. Suteikit tai viešpatė Jėzau. Aš nenoriu būti paliktas sielvarto periodui, kad būčiau medžiojamas kaip šunys, bet aš žinau, kad jeigu aš esu kryžių nešantis krikščionis, yra tik viena vieta, kuri manęs laukia, kai paėmimas ateis. Po jo bus sielvartas. Todėl Dieve padėk man. Padėk man viešpatie. Suteik tai brangus Jėzau. O viešpatie Dieve. Aleliuja. Ačiū viešpatie Jėzau. Ačiū viešpatė Jėzau. Aš myliu tave viešpatė. Aš myliu tave viešpatė. Mes gėdame tą giesmę apie tą seną grubų kryžių, kurį aš myliu ant uolos tolumoje. Kaip mes galime mylėti tavąjį ir nekesti savojo? Kaip mes galime mylėti kažką, kas sukėlė tau tokį skausmą ir žiūrėti į savąjį su nepykanta? Jeigu mes tik galėtume suvokti, kad dalis mūsų kryžiaus nešimo yra tai, kas padaro mus tokius, kokiais esame, o viešpatė suteikitai. Suteiktai viešpatė Jėzau, viešpatė ta giesmė, kurią mes gėdojome apie kiekvienos grandinės nutraukimą, nutraukė, sutraukė kitas tradicijų grandinės susijusias su kryžiumi, sutraukė kitas grandinės, kurios laiko mus sulaiko nuo atsidavimo tau. Ne tavo kryžiaus atžvilgiu, bet mūsų kryžiaus atžvilgiu. Tegul grandinės bus nutrauktos, kurios sulaiko mus nuo atsižadėjimo savęs, nusižeminimo ir siekimo tavęs viešpatė Dieve. Suteiktai viešpatė Jėzau. Oh, o, garbė tavo vardu viešpatė. Tiesiog iškelkime mūsų rankas prieš išsiskirstydami. Oh, o, šlovė Dievui. Šlovė Dievui. Draugai, nuoširdžiai galbūt jūs negalite suvokti, vertinti savo kryžiaus šį vakarą ir pasakyti viešpatė, aš dėkoju tau už jį. Galbūt jūs vis dar kovojate, bet aš tikiu, kad Dievas gali mums padėti. Kad mes taptume tokie norūs, koks buvo Jėzus. Kad mes galėtume apkabinti savo kryžių ir galėtume nešti jį. Nešti jį ir laikyti tai garbe, kad mums buvo duotas kryžius Ar jūs norite paimti savąjį, kaip Judas? Judas pasikorė ant sikamoro medžio. O, Dieve, pasigailėk. Tegul mes noriai paimsime savo kryžių, atsiduosime atvira širdimi. Tegul mes nešime jį Johnson Sičio gatvėmis. Neškite jį savo darbe, parduotuvėje, kur beitume. Aleliuja. Taip viešpatė Jėzau. O Dievo vinėlį ant uolos tolumoje stovėjo senas grubus kryžius kentėjimo ir gėdos simbolis. O Dieve, viešpatė Jėzau, taip Tėve, pats mieliausias ir geriausias. sugėdokime. Aš branginu senąjį grubųjį kryžių. Taip, tėve. Taip, viešpatė Dieve. Ačiū viešpatė Jėzau. Aš prisiglausiu prie seno grubaus kryžiaus. Ir vieną dieną iškeisiu jį į karūną. O tas senas grubus kryžius. Toks atmestas pasaulio. Kaip mus gali pritraukti tokia gėda, toks paniekinimas? O brangus Dievo vinėlis paliko visą savo šlovę. aš branginu seną, grubų kryžių.